Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Hiç şüphesiz ki Ebi Katade hadisinden geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz diyor ki e, kim ikisinden birisi mescide girerse oturmadan önce ne e, hani oturmasın ne yapsın? Oturmadan önce bir e, iki rekat namaz kılsın e, gibi bir emiri geldi. O emirde de nehi geldi. Tamam. Yani oturmasın diye. E, diyoruz ki hiç şüphesiz ikinci olarak Abi Katade Müslim hadisinde. Bak, diyoruz ki ikinci olarak da arkadaşlar bizler Peygamber Efendimizin e, emrini veyahut da yasağını duyduğun zaman sahabiler gibi olmamız lazım. Ne yapmamız? E, ne yapmamız? Hemencecik o emirle, o, o nehiyle e, bayıp e, amel olarak yapmamız, işi yapmamız gerekir. Emirle emirlendirilip yasağı bırakma bırakmamız gerekir. Bu bize düşer. Yani sünnet olsun veya da vacip olsun. Yani sünnet olur. Aman ben oturayım e, sünnettir. E, cuma cuma namazına için gusül abdesti almak sünnettir. Aman ben yapayım diye öyle şey olur mu? Olmaz hiç şüphesiz. E, sahabiler veyahut da güçlü olan kişiler ne diyorlar? Semine ve ta'na. Duyduk ve işittik ve o emre ve yasağa ne yaptık? İtaat ettik. Bu kavlul müminin diyor Allah Azze Bu e, müminlerin sözü. Bu müminlerin dileği ve arzusu. İkinci olarak hiç ki bu konuda e, ne bu konuda alimlerin iki tane e, konusu var, sözü var. Evet, e, hiç şüphesiz ki İbn Nevavi'nin dediği kadarıyla birinci mezhep cumhur alimlerin sözü. Belki dediği icmadır. İcmadır ne? E, o sünnettir diye. O sünnettir diye. E, Vaka İbn Hacer de dedi ki evet sünnettir. Yani en çok alimler sünnettir diye gitmişlerdir dedi tayyip e, sünnettir diye gitmişlerdir dedi. Çünkü neden dediler? Çünkü e, hatip e, cuma namazına geldiği zaman kürsüye oturuyor, e, oturuyor, minbere oturuyor, namaz kılmıyor. E, bu istisna olsa bile onun açıklaması gerekirdi Peygamber Efendimiz diyorlar. İkincisi e, sizin bildiğiniz kadarıyla e, ne üç tane kişi gelen mescide ona yaptı? Peygamber Efendimiz'in e, yani ilim öğretirken onlar üç kişi geldi. E, ne yaptılar? Oturdular, namaz kılmadılar diyorlar. E, ikinci olarak da ne? E, vacip olan vacibe mezhebine olan e, mezhep o İbni, İbni Hazm'ın mezhebi hiç şüphesiz ki İbni Hazm'ın mezhebi fene e, ve İbn-i diyor ki bu mezhep çok kuvvetli olan bir mezhep vacip görmesi. Çünkü Peygamber Efendimiz Süleyk el-Katafani e, sahabe radıyallahu Süleyk el-Katafani Süleyk el-Katafani cuma namazına girdi ve Peygamber Efendimiz dedi ki oturdu ve Peygamber Efendimiz hutbe yapıyordu. Dedi ki kalk namaz kıl e, namaz kıldın mı dedi kalk namaz kıl, namaz kıldın mı dedi. Hep e, bu şekilde görülüyor ki hutbeyi dinlemek vaciptir. Cuma namazında e, Peygamber Efendimiz ancak ona iki tane namaz kılmasını nasıl emretmiştir? O vacip olduğundan dolayı. Ve Peygamber Efendimiz ne? O hutbeyi bırakıp o adama emir etmiştir diyoruz. Ve diyorlar ki e, hiç şüphesiz ki bir katadeyin hadisiyle de e, ne yapıyorlar? Çünkü bir sezon diyor ki فَلَا تَجِزْ Yani oturmasın. Tahrim. Tayyip e, bir bazı rivayetlerde fel yeclis. Fel, e, fel yusalli. Fel emir. Emir ve yasak ne? Asıl olarak ya tahrim e, ve emir de ne? Asıl olarak vaciptir. Onun için e, demişler ki bu vacipten çıkarılan bir delil yok. O vacip olarak kalır. Bu haramdan çıkartılan bir delil yok. O haram olarak kalır. Yani oturmama, oturmamak veya da namaz kılmak emrediyor, vaciptir diyor, oturmasın diye yasaklıyor. O zaman nerede sarf e, diyorlar, yok diyorlar. Ama birinci mezhepte söyledik sizlere onlara. Ve billahi tevfik.